أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم muna litinin 22 ga watan zulhijja shekara ta 1444 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da goma ga watan shidda shekara ta 2023 miladiyya kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan muna gabatar da darasi a cikin littafin muwadda littafin abu abdullahi malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala kuma idan ba manta ba a karatunmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen babi na 22 wanda ya magana akan guslin janaba babu jami guslin janaba da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na 23 a cikin kitabu Tahara, Imam malik ya ce haza babu mu wannan babi zai yi magana akan abin da ya shafi taimama a nan ne insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kafin nan makonni biyu da suka wuce ko makon da ya wuce mun kasance cikin waɗansu kwanuka masu albarka tun daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga watan bayan waɗannan kwanuka sun wuce muka shiga waɗansu kwanuka kuma da ake ce ma kwanukan ta shirik kwanuka guda uku wanda suke tahowa bayan kwanukan ko kuma bayan ranar sallah su ma sun zo sun wuce duka waɗannan kwanuka ne masu albarka kuma kwanuka ne wanda musulmai da yawa suka mai da hankali wajen neman kusanci zuwa ga Allah da nau'ukan ibadu daban-daban to muna amfani da wannan dama muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana dukkan ayyukan da muka yi na ibada a cikin waɗannan kwanuka masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara maimaita mana ganin waɗansu kwanuka irin waɗannan masu albarka a nan gaba imamu malik ya ce haza babu fita yau muni wannan babi zai yi magana a kan taimama taimama kamar yadda muka sani wata hanya ce wadda ake amfani da ƙasa a shafi hannuwa da fuska a lokacin da mutum ya zamanto yana da uzurin da zai hana shi yin amfani da ruwa ko kuma baya da ruwan da zai yi alwala ko wanka to sai ya amfani da ƙasa ya shafi fuskarsa da tafukan hannuwansa da nufin ko da niyyar wannan aikin ya halatta mashi yin ibada wadda ba a yi sai da alwalla ko sai da sarki, to wannan shi ake ce ma taimama ita taimama tana daga cikin abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala yake banci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a wani hadisinsa cewa uɗitu hamsan lam hunna ahadin min al'anbiya'i ikabi an keɓance ni da bani waɗansu abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani annabi ba daga cikin annabawan da suka zo kafin ni to cikin waɗannan abubuwan guda biyar ya ambaci taimama wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihai hadisin jabir ibn abdullahi da haka wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan ta ne Allah subhanahu wataala ya fara shar'anta wannan ibada cewa idan mutum bai samu ruwan da zai yi alwalla ko bai samu ruwan da zai yi wanka ba in wanka ne ke kan shi cokar ya ta zama bai yi ibada ta sallah ba don babu ruwa sai aka ce ya taimawa ko kuma mutum ne baya da lafiya bai iya taba ruwa in ya taba ruwa ciwonsa zai karu ko ma ya gashi zuwa ga halaka shari'a ta masa rangwame shi ma ya amfani da ƙasa ya yi taimama madadin ya alwalla ko kuma ya yi ainihin wanka wannan a takaice ita ce taimama to hadisun farko wanda imamu malik ya kawo a cikin wannan babi wanda kuma shi ne hadisi na 120 kala haddasani ya haya an malikin an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aishata ummul mu'minina annaha qalat kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama. fi da asfarihi hatta iza kunna bil baida'i aw bi zatil jayshi in qata iqdulli fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal timasihi wa qama nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un fatan nasu ila abubakar as-siddiq qalu alatara ma sana'ad aishatu a ƙamar bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wabin nasi walaisu alama'in walaisa ma'ahun magun ƙalat aishatu fa ja'a abubakarin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wabi'un ra'asahu ala fahizi kannama faƙala Habasci rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wannasa walaisu alama'in walaisa ma'ahum ma'un qalat aishatu fata fata bani abubakarin faqala ma sha Allahu an yaqula Waje ala ya yaqulu bi gishi? fi khasirati fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala fakhisi fanama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'in fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala ayatat tayammumi fatayammamu fa qala usayd ibn hudayr ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr qalat fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fa wajanna al-iqda tahtahu imam malik ya karbo wannan hadisin daga abdurrahman ibn al-qasim an abihi shi kuma ya karbo daga mahaifinsa mahaifinsa shi ne muhammad ibn abi bakirin as-siddiq al-qurashi a taymi da aka shi abdurrahman ya zama jika ne ga sayyidina abubakar babansa kuma muhammad shi kuma ɗa ne ga ainihin sayyidina abubakar allah ya ƙara masa yarda an aisha ta ya karbo daga wurin aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina uwar mu'minai annaha qalat cewa aisha matar manzan allah ta ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'd asfari mun fita tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi a wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyen manzan Allah a wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyen manzan Allah to anan wace tafiya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da wannan yayi da Aisha a wannan tafiyar ya zo a cikin at na ibnu abdul cewa yuqalu innaha ghazwat bani al-mustalaq an ce wata tafiya ce da aka yi wani yaki da aka ce mai yakin Banil al wanda an yi shi a shekara ta shidda bayan hijira waɗansu malamai kuma suna cewa shekara ta biyar a bayan hijira sannan a cikin littafin sa al-istizkar ibn al al-bardi ya ƙara kawo wannan maganar kuma ya tabbatar da cewa wannan yakin ne haka ma ibn sa'ad da ibn hibbana duk sun ce wannan yakin shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafiya da Aisha a wannan tafiya to Aisha take cewa suna cikin tafiya hatta idza kunna bai daɗi. har mun kai wani wuri da ake ce ma albaida an ce wani tudu ne wanda yake a wurin zulhulaifa min tsariki maka akan hanyar zuwa maka daga madina sun kawo wannan wurin shi na albaida aubi zatin jeshi koko cewa ta yi mun kawo wani wuri da ake ce ma za jeshi je jeshi to idan kuma wannan wuri ne zatul jaish sun ce a wani wuri ne wanda yake baya da nisa tsakaninsa da madina wa na hawa bainal aqiq sab'atu amyal tsakanin wurin da wani wuri da ake ce ma an ce mil bakwai ne ko wani abu kamar haka da haka wani wuri ne wanda yake tsakaninsa da madina babu nisa to sun kawo wannan wurin fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sai ta ce mm, A in kata ikidulli sun kawo wannan wurin sai abin wuyance ya kasa to nan wasu malamai suna cewa akan hanya ta dawowa ne an je an dawo ne to an kawo wannan wuri kusa da zulhulaifa ta ga an zo gab da shiga madina kenan to sai dare yayi manzon Allah kuma baya son dawowa daga tafiya da daddare sai ya ce a tsaya wannan wurin a kwana ko kuma a huta sannan a shiga cikin garin madina to an tsaya wannan wuri sai abin wuyan aisha ya bace shine yace in kaza ibdulli sai abin wuya na ya katse ya kuma bace aka neme aka rasa inda yake fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-timasi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tsaya a nemo wannan abu ya tsaya wannan wurin bai tafi ba dan a nemo wannan abun wuya na Aisha wanda ya tsinke kuma ya bace wa kaman nasu ma'ahu mutane kuma aka tsaya shi ana sauraron a gano wannan abu kamin a cigaba da tafiya walaisu alama'in walaisa ma'ahum ma'u a wurin babu ruwa inda suka tsaya sannan walaisa ma'ahum ma'u su kuma babu ruwan da suka taho tare da shi su ba su da ruwa kuma wurin babu ruwa fatan nasu ila abubakirin bakirin as-siddiq to da mutane suka ga an dade ana ta neman wannan abu ga shi ba ruwa wurin suna jin tsoron kar lokacin sallaye kuma babu ruwan da za a yi alwalla sai mutane suka tafi wurin abubakar allah ya ƙara masa yarda faƙalu suka ce masa alatara ma sana'at aisha ya kai abubakar baka ga abin da aisha ta aikata ba aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bin nas ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane walaisu alama'in wurin da suke ba ruwa walaisa ma'ahum ma'u kuma ba sa tare da wani ruwa wanda suke dauke da shi qalat tu aisha ta ce da aka ce ma abubakar haka فجاء أبو wa ورسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم وابئ رأسه على sai abubakar ya taho inda aisha take lokacin da ya zo sai ya samu aisha tana zaune manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tsora kansa saman cinyar aisha kan nama ya yi bacci ya dan shingida haka sai ya tada kai da cinyar aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai bacci ya daukai sai bacci ya daukai a nan gabar ne azurkani yake cewa dogon hadisi na aisha allah ya kara mata yarda muna daidai inda mutane suka sami manzan allah suka sami sayidina abubakar suka ce mashi ga abinda ke faruwa aisha ta tsaye da manzan allah sallallahu alaihi wasallama tare da mutane kuma ga shi wurin ba ruwa kuma ba sa dauke da ruwa saboda me saboda an tsaya dai saboda ita sai na abubakar da ya ji haka sai ya tafi ya sami aisha to lokacin da ya je sai iske aisha manzan allah sallallahu alaihi wasallam kansa yana saman cinyarta ya yi ta da kai da ita yana bacci to shi ne muke cewa a daidai wannan gabar ne imamu zurkani a sharhinsa na muwadda yake cewa a cikin wannan gabar to tana nuna halaccin dukulun rajuli ala bintihi wa in kana zaujiha indaha iza alima ridahu zalika walam takun halatu mubasharatu babu laifi mutum yana iya shiga gidan matar gidan diyarsa ko da diyar tana tare da mijin a lokacin ma damar dai ba kwanciyar aure suke ba to babu laifi zai iya shiga domin anan kaga sayyidina abubakar wurin da ya je inda aka keɓe wa manzan Allah ne a matsayin masarkinsa mu ba kowa ciki daga shi sai matarsa aisha amma da ya je saboda shi mahaifi ne ga aisha sai ya shiga wurin kuma ya iske manzan Allah yana bacci ya tare kai a jikin aisha matarsa to lokacin da ya shiga aisha ta ce fa'a fa'ata bani abubakar abubakar ya sossoke ni mana ya soke ta a kan abin da ta aikata faƙala ma sha Allahu an ya kula ya faɗi maganganu iya maganganun da Allah ya so ya faɗa a lokacin waje ana ya biye bihi fi khasirati har ya kai ga yana zungura aisha da ɗan yatsansa a nan ƙugunta yana zungurarta don yadansa yana ba ta fada falayam na'uni minar taharruki illa makanu ra'asi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala fafizi aisha ta ce ba abin da ya hana ni in yi motsi saboda yadda yake ta zungurarta amma ta dake ta cije ba ta motsa ba ta ce ba abin da ya hana ta yin motsi saboda manzan Allah yana kwanci a samanta dan da ta motsa to manzan Allah zai tashi kuma in ya tashi kuma kaga ta shigar masa bacci ita kuma ba ta so ta mashi haka a matsayinta na mata mai biyayya wannan gabar nan ma malamai suka ce yana nuna halaccin mutum ya maɗiyarsa fada ko da an mata aure ko da ta haihu to mahaifi yana iya mata fada har ma in ta kama ya doke ta duka irin wanda ya halatta a musulunci yana iya dukanta domin a nan kun abubakar ya je wajen ɗiyarsa tana da aure amma yana ce mata fada har yana zungurinta har yana zungurinta sannan kuma wannan ya nuna irin kyakkyawar mu'amala ta zamantakewa da ke tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da matarsa Aisha ta yadda ya kwanta a saman jikinta yana bacci ita kuma yana tafi amma don shi ya bacci ita ta sadaukar da baccinta sannan kuma an zuwa na zungurarta amma ta dake bata motsa ba don saboda kada ta dashi daga baccin da yake kaga wannan yana wanda akwai kyakkyawar kulawa daga wajen aisha ga mai gidanta manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya isa ya zama abin koyi ga mata gabaci daya to bayan nan aisha ta ce fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta asbaha ala gairi ma'in manzo Allah ya tabbaci har sai da asuba ta yi ala gairi ma'in babu ruwa ba ruwan alwala ba ruwan alwala lokacin sallah sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya farka to lokacin da ya farka daga bacci kaga wannan ya nuna mana cewa baccin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a cikin wannan daren bacci ne gaba daya bai yi wata kiyamun laida a cikin wannan daren ba da aka can da Allah ya ce wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda malamai suka ce wannan ayar ta nuna cewa yin tahajjud wajibi ce akan manzan Allah to wasu malamai suka ce amma banda in yana cikin halin tafiya domin kun ga anan halin tafiya ne ba a ba da labarin yayi wannan sallah ba Aisha ta ce bacci ta yi har asubahi ta yi nan da ya ce hatta asbaha ai da khalafis sibahi lokacin sallar asubahi ya shigo ala gairi ma'in babu ruwan alwala tare da su to kaga sai aka ce a tafi neman alwalla ne wanda za a alwalla kenan to ana ta tunanin ya za a yi fa an ta tabaraka wa ta'ala ayatat tayammu nan take sai Allah mai girma da daukaka ya sabkar da ayar taimama. to nan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ayar taimama, to wace aya ake nufi domin ayoyin da suka zo a alkur'ani suka yi magana a cikin taimama ayoyi ne guda biyu ko akwai aya ta cikin suratun nisa'i akwai kuma ta cikin suratun ma'ida ibn battal ya ce hiya ayatun nisa'i awil ma'ida kaga shi bai rajaha ba akan guda daya sai ya ce ko dai ayar da ke cikin suratun nisa'i ko kuma ayar da ke cikin ma'ita wa ƙalil ƙurɗabi imamul ƙurɗabi ya ce hiya ayatun nisa'i ayatun nisa'i ce ya ce li'anna ayatun ma'ida ma ayatun wudu wa ayatun nisa'i la zikir lil wudu fiha ya ce ayar da ake imamul ƙurɗabi kenan ya ce ana ayar nan da ake nufi ayar cikin suratun nisa'i ce domin ita ayar da ke cikin ma'ida ba a ce mata ayatul tayammumi ayar alwala ake ce mata domin ayar asali magana alwala take ya ayyul ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga alwala take magana to can karshen ayar ne sai aka ce in babu ruwa ai ba to kaga ba za ka ce ayar taimama ba ce ba ayar alwallaci, to haka al'imamul ƙurɗabi ya faɗa cewa ayar da ake nufi ayar da ke cikin suratun nisa'i wadda ce magana a kan taimama to ita ce aisha take nufi an sabkar a wannan wurin to da aka sabkar da wannan aya shi ke kenan fata mu sai mutane suka yi taimama sai mutane suka yi taimawa a wannan gabar a wannan gabar akwai wani hukunci wanda ya shafi taimama musamman a mazhabin malikiya mai matukar muhimmanci waye ya hararo shi aisha ta ce fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta hasbaha ala gairi ma'in fa'anzar Allah ta baraka wata'ala ayatar yammu manzan Allah ya bacci har lokacin asuba ya yi babu ruwa to sai aka saukar da ayar taimama sai mutane suka yi taimama me kuka wa zai tunaninsa wa alaikum na eh, rashin ruwa yana daga cikin abubuwan da suke sawa a yi taimama haka ne bayan shifa a ina ina aka wani lokaci zai fita na? eh na muna magana ba dillin da za a sa ma muke magana muna magana kan wani hukunci wanda ya shafi taimama da mai muhimmanci a nan gaba to tsawon lokaci kada mu ja lokaci wannan gabar da aisha ta ce fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta asbaha ala gairi ma'i to malamai suna cewa an na ɗalabar ma'i la yajibu illa da dukulil waqti shi neman ruwa ba a cewa ka nemo ruwan da za ka yi alwalla kamun lokaci shi a lokacin alwalla ba ta zama wajibi a kanka ba da haka ba ka da ruwa ba ka da ruwa to ba za ka ce barin te neman ruwa ba don na ga lokacin sallaya yi a'a daga lokacin da lokacin sallah ya shigo to daga lokacin ne aka wajabta ma ka ce neman ruwa in baka samu ba sai ke taiwa kun fahimta da haka da mutum zai zo lokacin sallah bai shigo ba shi yasa kun ga a malikiya suka ce ba a yin sallah biyu da taimama guda domin kowace sallah an shar'anta ma ka taimai neman ruwa sai yan baka samu bane ba misali kana tafiya kayan sallah a zahar ba ruwa sai kai taimama sai ba za ka rike wannan taimaman ba har sai la'asar ta zo ka yi da ita domin lokacin da la'asar ta shigo wannan taimama ta ka yanzu sai ka ce neman ruwa in ba ka samu ba musamman sai ka taimama mun fahimci wannan faƙala usaid ibn kubairu lokacin da wannan aya ta sabka akwai wani sahabi ana ce mashi usaid ibn hudayr sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin madina ne ana masa alkunya da abu yaya sahabi ne jalil to sai ya ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr kaga yanzu wannan aya da ta sabka albarkacin suwa aka ce aya ta sabka albarkacin aisha domin da abin wuyanta bai tsinke ba har aka tsaya neman su haddare ya yi da an iso madina lokacin sallah bai yi ba kaga da kowa alwallah bai dan nan akwai ruwa ashe hukuncin taimama ya sabka ne saboda me saboda rashin ruwa wanda kuma rashin ruwan nan ya haifar da shi tsayawa neman abin wuyan aisha to da shi ya ga wannan sai ce to ai in wannan ta faru saboda ku ba wannan ne farko ba shi ne ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakari ba wannan ce albarkar ku ta farko ba ya ku mutanen gidan abubakar nan alu tana nufin mutum wa ahalihi wa atba'i ba wannan ne farko ba a wata ruwaya ya ce laƙada barakallahu kuma. Allah ya muku albarkoki masu yawa a wata ruwaya ce mace da lahu khairan fa lahi ma zala biki amrun takrahinihi illa ja'ala lahu laki walil muslimina fihi khairan ce Allah bai taɓa sanya wani abu game da ke ba yake Aisha face wannan abin sai ya zama alkhairi ga al'umman musulmi da kuma ke din to haka usaid ibn hudayb ne ya fada fa ba asnal ba'ira aisha ta to bayan an yi alwala an yi sallah ba ga abin wuya ba sai aka yi haƙuri aka ce a tafi fa ba asnal ba'ira to ana daga raƙumin da take hawa alladhi kuntu alaihi wanda nake saman shi fa wajadnal iqdata hatu aisha ta sai ga abin wuyan nan karkashin raƙumin nan ba a gan shi ba har daji ji ba inda ba a ce nema ba sai da da aka haƙura za a tafi sai gashi raƙumi ne ya kwanta bisa shi sai aka ɗauka aka ba aisha mun fahimta to ga asalin sabkar hukuncin ba sannan wannan hadisin ya nuna mana abinda ke sawa a taimama daga ciki akwai rashin ruwa akwai rashin ruwa in mutum ya tashi bai da ruwan da zai yi alwala ko wanka ne akan shi babu ruwan da zai yi wanka to yana iya ba mun fahimta a nan malamai suna tattaunawa wannan tafiyar da aka yi akwai tafiyar da aka yi da aisha da manzan allah wadda a cikin wannan tafiyar hadisatul ifki ya faru abinda ya faru na yi ma aisha ƙazafi to malamai suna tattauna shi wannan tafiyar ce ko ba ita bace ba waɗansu malamai sun tafi akan cewa wannan tafiyar ce waɗansu kuma sun ce ba wannan tafiyar bace ba tafiyar da manzan Allah ya yi da aisha abin wuyanta ya bace sau biyu abin ya faru da wannan wanda aka saukar da hukuncin taimama da kuma wancan wanda hadisatul ifki ta faru a cikinsa mun fahimta domin ka gana hali sitil ifki ai tahowa aka aka baro aisha a dace so kaga labarai ne guda biyu wanda suka faru a lokuta mabambanta juna almuhim dai a cikin wannan al'amari ne allah subhanahu wata'ala ya saukar da hukuncin taimama sai allah ta'ala ya saukar da ayar taimama sai ake taimama sai ake sallah wasu ila malikun an rajulin tayammama li salatin hadarat sun hadarat salatin ukura a ya tayammamu laha am yafihi tayammumuhu zalika faƙala bal ya tayammamu li kulli salatin an yabta أن ma'a li kulli salatin. faman ibtagal ma'a falam yajidhu fa innahu yatayammamu wasu ila malikun an tambayi imamu malik an rajulin tayammama bi salatin hadarat mutum ne yi taimama saboda yin wata sallah wadda lokacinta ya halarto sai ya taimama yayin wannan sallar summa hadarat salatun ukura bayan nan sai sallah ta gaba ta zo kun fahimta sallah a zahar ta zo ya yi taimama sai kuma ga la'asar ta zo wannan taimama tana nan ba ta kare ba to sai aka tambayi imamu malik a ya tayammamu laha yanzu wannan sallah ta biyu da ta zo zai mata taimama ita ma am yakfihi tayammumuhu zalika ko ko taimamar da ya yi wadda ya sallar farko da ita ta isar mashi tambaye ta fito ku faƙali sai imamu malik ya ce bal ya tayammamu likulli salatin ya ce a kowace sallah zai mace taimama da an na alaihi an yabta giyar ma'a domin wajibi ne akan shi ya nemi ruwa likulli salatin akan kowace sallah famaniftagal ma'a wanda ya nemi ruwa falam ya jidhu bai samu ba fa innahu yake taimamu shi ne zai ba da aka idan la'asar ta zo ma sai ya ƙara jaraba neman ruwa ko da yana da yakinin ba zai samu ruwan ba sai dai ya nema idan zagaya zan zagaya in bai gani ba to yanzu bai samu ruwa ba sai ya dawo ya ba in kawai ya gani sai ya alwallah mun fahimta shi ya sanya a malikiya suka ce ba a yin sallah ta farilla guda biyu da taimama daya amma babu laifi ka yi sallar isha'i to kana ya tashi ka kawo shafa'i da wuturi da taimama daya amma shi ma nan take ba sai ka tafi gida ba ba sai an ba da tazara ba in za ka jola su to kana iya kawowa ko kuma ka yi taimama kai rakatai alfajiri sannan kawo sallar asuba wannan duk babu laifi amma dai kai sallar azhar da la'asar misali da taimama guda to suna ganin ba za a yi ba domin wajibi ne kowace sallah sai an nemi ruwan alwala a ƙarƙashin ta in ba a samu ba to wannan shine zai sanya a tafi a taimama wa ya zinkirta hmm. shi ne aiko ko da haɗawa za ka yi ko da in ka sallame sai ka je ka nemo ruwa in ba ka samu ba sai ka dawo kai shi sai ka jaraba neman ruwa sannan sai kai asalloli ne guda biyu daban-daban asalloli ne guda biyu daban-daban su a fahimtar shi ma malik sai ka nema ba kowace ba sai ka yi yunkurin neman ruwa ga kowace in baka samu ba sannan sai ka zo kai cewa wasu ila malikun an rajulin tayammama a ya umu ashabahu wa hum ala wudu'in ƙala ya ummuhum gairuhu a habbu ilayya walau ammahum huwa lam ara bi zalika ba'asan an tambayi imamu malik mutum ne yayi alwala zai yi sallah aya umma ashabahu wa huwa ala wudu'in ya iya yi ma mutanansa sallah alhalin shi kuma bai da alwala taimama ce ya yi su kuma alwallah suka yi wahuma ala wuduyin su suna kan alwallah kun fahimta mutum ne ya taimama zai yi sallah to ya yi limanci su kuma mamunsa da alwallah suka yi ƙala sai imam malik ya ce ya ummuhum gairuhu a habbu ilayya to a dai samu wani mai alwallah mai musulmanci ya ce to wannan shi na fi so shi na fi so amma walau an mahum wa huwa lam'ara bi zalika sa? amma in shi ma limancin mai taimamai imam malik ya ce to ba na ganin kuma wani laifi kan haka ai za'izun ma'al karaha yana nufin ya halatta amma akwai dan karhanci a ciki mun fahimta na ya haya. kala malikun fi rajulin tayammama hina lam yajid ma'an faqama wa kabbara wa dakala fi salati fadala alayhi insanun ma'ahu ma'un kala la yaqau salatahu bal yutimmuha bi tayammumi wal yatawadda lima yus'u lima yustaqbalu min as-salawat yahaya ya ce maluku ya ce game da mutunan da ya yi taimama yi na lam ya jidma lokacin bai samu ruwa ba sai ya taimama faƙama wa kabbara sai ya kabbara sallah wadda kala fi salati ya shiga sallah to yana cikin sallan nan fatsala alaihi insani sai ya hango wani mutune ma'ahu ma'un mutunan nan kuma akwai ruwa tare da shi mun fahimta ƙala maluku ya ce layak ɗau salatuhu ba zai yanki sallarsa ba bal yi mu ha bitta muni ya idace da taimamarsa wal ya yatawaddau lima yustaqbalu min minas salawat sai dai ya anshi wannan ruwan ya alwalla saboda sallar gaba amma ya kam wannan a riga an fara ta kun fahimta to idan ka yana sallamewa sai ga wani ya zo da ruwa zai sake eh saboda yi yauwa kaga yana ciki ma ba a ce ya yanke ba to yana ga ya gama manzan Allah ya haiki waɗansu habban shi su biyu afwan ba su ya yake waɗansu habbai to sun tafi sai lokacin sallah ya yi babu ruwa suka yi taimama suka yi sallah bayan sun gama sallah sai ga ruwa ya zo sai suka yi sabani waɗansu suka ce a karɓi ruwan nan a yi alwallah a sake sallah ɗayan kuma ya ce a shi tun da ya riga ya yi sallah ba zai sake ba shi kenan wanda ya ce zai sake ya ɗauki ruwa ya alwallah ya kabbar sallah ya sake da aka dawo aka yi wa masu kai wa manzan allah bayani manzan allah ya ce ma wanda ya sake alwallah laka ajirun marratai kai kana da lada biyu wannan kuma wanda bai sake ba ya ce kai kuma kad sabci sunna ka dace da sunnata ka ga waye fi wanda ya dace da sunna ko mai lada biyu wannan fa lada biyu ha hmm? to Allah sa samu dace Kala yahya kala maliku man qama ila salati falam yajid ma'an fa'amila bima amarahu Allah bihi min at-tayammumi faqad ata Allah wa laysa alladhi wajada al-ma'a bi adhara minhu wala ma salatan li'annahuma umira jami'an fa kullun amila bima amarahu Allah bihi wa innamal amalu bima marar Lahu bihi min wudui liman wajada al-ma'a wata yammumi liman lam ya ji dilma'a ƙabla an yi dukula fissalati yaya ya ce maluku ya ce man kama ilar salati falam ya ji ma'an wanda ya tashi zai salla sai ba ruwa fa'amila bi ma'a mara kullahu sai ya aiki da umarnin da allah ya bashi wani umarni Allah ya bashi in ba ruwa ai taimama sai ya taimama kenan mina taimama mai ya taimama na taimama imam malik ce wanda ya haka faqad ata Allah ya ma Allah da'a walaysa allazi wajada maa bi adhara min wanda ya samu ruwa yayi alwala bai fi shi tsarki ba wala a atamma salatan kuma sallar shi bata fi zama tashi cikakka ba kowa sallar shi ta cika ma umira jami'an domin dukkan su biyun kowa an bashi wani umarni ne fa kullun amila bima amarahu Allah bihi kowanne kuma yake da umarnin da Allah ya bashi wa innamal amalu bima amara Allah bihi min alwudu'i liman wajada alma'a umarnin Allah na cewa ayi alwalla to yana nan ga wanda ya samu ruwa ne wa tayammumi shi kuma umarnin yin taimama liman lam yajid ma'a ga wanda bai samu ruwa ba kabla an yadkhula fi salati kamin ya fara sallah imam malik yana son ya ce maka da alwalla da taimama wajen tsarkake mutum duk ɗaya ne wani bai fi wani ba haka in an yi sallah da wanda ya sallah da taimama da wanda ya sallah da alwalla ba ka cewa wannan ya fi lada don shi ya yi sallah da alwallari a kowa yana da lada cikakka mun fahimta saboda mai ai kowa ya yi aiki da umarnin da aka bashi waƙala ƙala malikun firrajil junubu aljunubi innahu ya tayammamu wa ya ƙara'u hizbahu min alƙur'an wa ya lafalu ma lam yajid ma'an fa inna ma zalika fil makalin da biyu ya juzu lahu an yusalliya fihi bitayammum qala maliku imamu malik yayi magana fil rajuli aljunub game da mutum mai zanaba yace innahu mu. ya samu shi ma ya taimama wa ya ƙara'u hizbahu min al har ma karanta har ma ya karanta hizibinsa na alkur'ani abinda ya saba karantawa na alkur'ani wani ya dora makansa din rana bai karanta hizib guda wani din rana rabin hizib wani din rana rubi'i to wani shi ne hizibinsa to yana iya karanta shi wayata na falu ya samu kuma ya yi nafila amma ta ba'al milifar bi ba'adahu bayan ya bayar da wata sallah ta farilla malam ya ji ma'an ma damar dai bai samu ruwa ba fa in waje da hu muni a hatta yadda su idan ya samu ruwa to an hana shi ya yi taimama ya sallah har sai ya yi wankan da sai ya wanka wa inna ma zalika fil makalin da ya juzu hu an yi salliya fihi yammu kuma zai yi wannan ne a wurin da yake halatta gare shi ya yi sallah da taimama wa kuwa adamul ma'i shi ne in ba ruwa haƙiƙatun a hukuman ba ruwa haƙiƙanin ruwa ko kuma ga ruwan amma ba a iya amfani da shi to anan ne ake cewa zai yi haka anan ne ake cewa zai yi karatun alkur'ani zai yi sallar nafila mun fahimta amma idan a wuri a yanayi ne wanda ba wannan ba ba za ka ce ya haka ba Allah samu dace to wannan shine abinda Imam Malik ya kawo dangane da abinda ya shafi taimama yadda aka zo da ita da kuma ainihin yadda dalilan da suke sanyawa a yi ainihin ita taimama to bari mu yi da wannan babin na gaba na 24 sau da alaƙa sirri na baya sai mu tsaya a nan imam malik ya ce babu al'amal fitiyanmu babin yadda ake yin taimama a aikace ko yadda ake aikata taimama haddasa قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو wa abdullahi ibn umar minal jurfi hatta iza kana bil mirbadi nazala abdullahi wata yamma masa'idan tayyiban fa masaha wajhahu wa yadayhi ila al mirfaqaini thumma salla imam malik ya karbo wannan hadisin daga nafi'u nafi'u yake cewa wata rana sun dawo daga tafiya shi da abdullahi dan umar sun dawo daga wani wuri da wani gari da ake ce ma aljuf an ce wannan wuri yana nan tsakaninsa da madina kamar tafiyar mil uku ne a wancan lokacin hatta iza kanu bil mirbat a kan hanyar su har sun kawo wani wuri da ake ce ma birin mirbat shi kuma yana nan tsakaninsa da madina mil ɗaya ko mil nazala abdullahi sai abdullahi ya sabko daga abin hawansa fata yamma masa idan ɗayyiban sai ya nufi inda ƙasa mai tsarki take ya buge ta fama saha wajhahu waya daiki ilal mirfaqaini sai ya shafi fuskarsa ya shafi hannuwansa ilal mirfaqaini zuwa nan zuwa nan gwiwar hannu sun masalla sannan sai ya yi sallah sai ya yi sallah to yanzu a nan mai kuke ganin ya sa abdullahi dan umar yin taimama a nan kaga dai ba a fito da filin abin ba me ya sa ya yi taimama hmm? babu abin da zai yi alwallah haka wasu malamai suka ce amma lokacin fa ya kusa zuwa gida to sai suka ce yayi ne hibzan lilwakati don ya kiyaye lokacin sallar nan a shekaga idan mutum baya da ruwa yana jin tsoron lokacin sallah bai fita kuma in yi ce sai ya je inda yake da ruwan to yana iya taimama ya sallar shi haka wasu malamai suka ce to almuhim dai mu abinda za mu kalla a nan ciki shine yadda aka yi ita taimama da a wannan ruwayar an ce ya shafi fuska ya shafi hannuwa zuwa nan haka abdullahi dan umar ya shi ya sanya a mazhaban malikiya su suna cewa taimama na farko bugu biyu ke? ma'ana ana taɓo ƙasa sau biyu idan aka tabo ƙasa sau ɗaya sai a shafi fuska gaba ɗayanta sai a koma a tabo sau biyu na biyu to na biyun shine za a shafi hannuwa zuwa nan sannan a haka a tsitsefe ɗan yatsu sannan sai a to hannun hagu shi ma a shafe shi haka da mutum ya haka ya zama taimama wannan haka mazhaban malikiya ta tafi kuma babban madogararsu ne wannan aiki na abdullahi ɗan umar kun fahimta to wa dasni an malikin annafi'in anna abdullahi ibn umar kana yace yammamu ilal mirfaqain imam malik ya karbo daga nafi'u nafi'u yace abdullahi dan umar ya kasance yana yin taimama ilal ne har zuwa da. ka gani wasu ila malikun kaifa yamma. an tambayi imamu malik ya ake taimama wa aina ya bulugu bihi kuma ina za a je wajen shafar hannu da taimama faƙala sai ya ce ya diribu darbatan lilwarshi farko dai ya taɓo ƙasa don ya shafi fuskarsa wa darbatan lilya daini sai ya sake bugu na biyu don hannuwansa wa ilal ila almirfaqaini kuma yace zai je da su har zuwa ina har zuwa nan gwiwar hannu to wannan shine fatawar maluku game da yadda ake cewa wannan fahimta ta imamu malik kamar yadda muka ce babban madogaransa shine wannan aiki na abdullahi dan umar to idan mun fita wajen mazhaban malikiya wasu malamai suna ganin wannan kaifiyar taimamar ta abdullahi dan umar ta saba ma wani hadisi na manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ammaru ibn yasir yana nan cikin hai yana cikin bukhari da musulun tafiya ta kama shi a tafiyan nan sai janaba kuma ta same shi to sai rasa yadda zai yi taimama zai yi koya zai yi a wannan lokaci shi fahimtar da ya mataimama ana yin ta ne in alwalla ce mutum zai yi bai iya yi ko bai da ruwan yi amma idan wanka ne bai san abin da za a yi ba a lokacin to sai ya ishtihadi ya yi kiyasi da taimama taimama in alwalla ce za a yi an shafi fuska an shafi hannuwa kaga ta yi kama da alwalla to sai ga idan wanka ne kuma akwai bukatar ya gama jikinsa tun da wanka suna gama jiki ne da ruwa da aka yi ce sai ya kwanta ya ta birgima a ƙasa yadda dabba ke birgima kamar yadda jaki yake birgima wani lokaci a ƙasa shi ma sai ya kwanta ya ta wannan birgimai sai ya tashi ya salla a haka to da ya gama ya dawo gida ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tambaye shi sai manzan Allah ce mashi ka kane ya fi ka an tafi alabi ya ya ka haka za sai ba sai ka yi birgima ba abinda kaɗai ke isar maka shine kai haka da hannuwanka sai amma kan ya sirce sai manzo Allah ya tabo kasa sai ya bushe kasar abubuwan da za su yi likewa don kasu cutar da shi bayan ya bushe sai ya shafi fuskarsa ko ina wanda sai ya shafi tafukan hannuwarsa kaga a nan bugu daya aka yi an shafi fuska sannan shafar hannu ta tsaya to waɗansu malamai suka ce wannan ita ce kaifiyar taimama yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da kansa da aka suke cewa tun da wannan hadisin ya saba da wancan aiki na abdullahi ɗan umar sai a ɗauki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai a aji wancan amma kamar yadda na fada a farko na ce in mun fita wajen mazhaban malikiya amma idan mun tsaya cikin mazhabin malikiya to taimama bugu biyu ake yi sannan za a shafi fuska sannan za a shafi hannu har zuwa nan mun fahimta kuma wadda mutum ya insha Allah ta'ala taimamarsa ta yi sai dai mutum ya tsaya a nan ɗin kamar yadda manzan Allah ya ce to kuma wannan shi ne abinda zai fi dacewa wallahu alamu Allah shi ne mafi sani to yana gana ne ya kamata mu tsaya da aka koda ce yin mata kama ka in taimama mata kama ka mun faɗa abubuwan da suke sawa a taimama abubuwa ne guda biyu abu na farko rashin ruwa sawa'un kai matafi ne ko ɗan gida duk da dai yanzu kamar da wahala a gida a ce an rasa ruwa to amma in ta ɗauro haka ɗin ba ka da ruwa a gidanka ba inda za ka samu ruwa to kaga ba ka ce yawa ko kuma kuna cikin halin tafiya ne ba gari kusa ba gari nesa kuma ba ku da ruwa ko kuma a ga ruwan kuna da shi amma ruwan nan ɗan kaɗan ne ta yadda in ka ce za ku yi taimama to ku za ku rasa wanda za ku sha to kaga da ana ana yin taimama wannan dalili na farko kenan wanda yake sawa a yi taimama dalili na biyu shine mutum ya zamanto baya iya amfani da ruwa din bai lafiya yana masassara bai iya sa ma jikinsa ruwa ko kuma ana tsananin sanyi idan ya ce zai tsaya dafa ruwa ya wanka lokaci zai kure masa to wannan duk sai ya tsallaka sai ya tafi ya ce ba waɗannan su ne dalilan da suke sanyawa a yi taimama idan marar lafiya ne ya zamanto cewa rashin lafiyan nan tashi in ya ce zai yi amfani da ruwa ciwon zai ƙaru ko kuma za ta haifar mai da sabon ciwo to addinin musulunci yana da sauƙi sai aka ce ya aje wannan ya yi taimama mun fahimta to kuma taimaman nan tana da sauƙi yadda ake cewa shine inda akwai zobe hannun mutum zai cire farko to sai mutum ne niyya mun san yadda ake niyya ko a zuciya ne ya ce bismillahi sai ya fara ana cewa bugun kasa ba bugun bugunta ake ba don kabuga za ka ji zafi aza hannu kawai ake saman ƙasa da ko ƙasa ko yashi ko turbaya inda ya ƙasa ce fuskar haka bayan kasar yake kuma wani aiki na dan adam bai shigai ba ta kamar tiles din nan yanzu aikin dan adam ya shigo kasa ce koya shi ne amma sai da aka yi mai waɗansu abubuwa na kamfani da sauransu ko jikin bango kaga aikin dan adam ya shigo a wannan ya zamanto wurin haka yake naturally ba wani abin da dan adam ya zo mai wurin to wannan shi ne abin da ake cewa da shi to za ka buga haka ko ka aza hannuwanka idan ka aza sai ka dago in ka dago manzan Allah bushewa ya da bakinsa in ka duba za a riƙi da kowace ya tsakkuwa ta makale ko wani ɗan haki to sai ka sa iskan bakinka sai ka bushe to idan ka bushe ɗin nan shi kenan sai ka zo wajen fuskar ka shafa da wannan ka shafi ko'ina a fuskarka bayan ka shafi fuska sai tafukan hannuwa sai ka dawo ka shafi tafukan hannunka ciki da bayansu haka shi kenan ka gama ta yawa idan kuma za ka yi zuwa nan ne to shi ma za ka yi bugu na farko ka bushe ko kakkaɓe mai da wasu malaman suke cewa sai ka shafi fuskarka don ka shafi fuskarka sai ka sake dawowa ka taba ko a malikiya sun ce wannan bugu na biyu a gan ka bar shi ba kai laifi ba don ka dawo ka aza suna cewa sai ka aza cikin hannunka na hagu a bayan tafinka na dama haka sai ka taho da shi kana shafa har sai ka zo nan to ka ganin bayan ka shafa in ka zo kuma sai ka juyo hannunka ciki sai ka taho da shi har ka zo ka yi haka to sannan sai kuma ka mai da hannun dama shi kuma bayan hannun hagu shi ma sai ka so da shi haka in ka so da shi shi kenan sai ka zai ka in zanka shi kenan ka gama taimaka duk wanda ka yi cikin biyun na taimaka ta yi da ka yi wannan sai ka yi sallah wasu malamai suna ganin ana son a yi taimama kusa da inda za a yi sallah da haka a ƙarƙashin wannan fatawar musamman malaman malikiya in kana da bukatar yin tayamma kana gida ko masallaci za ka zo to za ka bar tayamman ne sai ka zo nan bakin masallaci sai ka yi sai ka shigo kaga da ka shigo sallah za a fara waɗansu malamai suna ganin ba lalle ne sai an yi ta kusa da inda za a yi sallah ba a ƙarƙashin fatawarsu daga ko ina ma ko daga gida kana yin abinka sai ka tuwo masallaci to in ka zo aka yi sallah ta wannan taimama yanzu ta baka dama ne yi wannan ibada wadda baka iya sai da alwallah da aka ba ta dauke wanka da aka yin ka samu ruwa za ka yi wanka in ka samu lafiya inda ta rashin lafiya ce ta hana ka za ka yi wanka idan alwallah ta gaba ta zo za ka yi alwallah wannan tana halatta tsarki ne na wucin gadi ka yi tsalla shi kenan da ka yi tsalla ka koma yadda kake mun fahimta to wannan kaɗan daga cikin yawon da suka shafi ciyawa kenan da fatan allah madaukin sarki ya samu dace mara gana anan za mu saya insha allah ta'ala da allah ya kai mu sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba daga inda muka saya insha allah ta'ala na aka makara magana mm Hmm. ba mantawa ce yake ba ita tartibi a wajen taimaka waɗansu malamai suna ganin ba waji ba ne mustahabbi ne shi tartibi don haka ba lalle ne sai an fara shafa fuska ba kana ya farawa da hannuwanka sannan fuska ɗin akwai ruwa yadda suka zo da an fara shafar hannu sannan aka shafi fuska ɗin waɗansu kuma sun ce an shafa fuska sannan aka shafi hannu da malamai suka hada sai suka ce abinda hadisan guda biyu suke nunawa jerantawa ba wajibi bane ba a wajen cewa da haka mai cewa ya samu ya fara shafa fuska ya samu kuma ya fara shafa hannuwansa duk wanda ya yayi Na'am. Hmm. Eh, a yi ƙarin bayanin kawai shi ne a alwalla ana tsitsefi 'yan yatsun hannu da na ƙafa wannan yana cikin aikin alwalla manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka kamar yadda ka ce da yawa masu alwalla ba sa yi haka ne masu yin kuma ba yadda manzan allah yake wasu ke ga yadda kaula ba haka maza Allah ke ba shi maza Allah yake mm. yawa wato ka gani shi yana amfani da wannan ɗan yatsan ne ɗan ƙaramin nan shi yake sanyawa ya tsatsefe tsakanin su wannan kuma ya sanya haka ba haka ake ba kaga waɗansu ba haka suke to ka ga ba su haka din su sun tsefi sai dai kuma ba yadda annabi ba wani ma kuma baya yi gaba ta ya zo kawai zai wanke shi kenan ana ma yi mara kafa kuma na kafa ma ana tsefe su su ma za a tsefe su da wannan ake sanyawa a tsefe ka fahimta to Allah ba mu ikon gyara wa alaikum salam hmm Ina? Hmm. a ah, ba zai iya ba kamar da muka kamar da maluku ya ba da fatawa a nan taimama ana yi masalla ɗaya ne ita shi a fahimtarsa kayi taimaka kayi sallan magari idan dalilin yin taimaka rashin ruwa ne to da lokacin isha'i ya zo sai ka ce bari in je gani ko zan samu ruwa to sai ka fita in baka samu ba sai kai taimama so ka ga ba za ka yi sallah biyu da taimama ɗaya ba ka fahimta sai dai in ɗayar nafila ce kamar da muka yi bayani ka yi sallar magarib to raka biyun nan da ake bayan magarib kana iya kawo ta ta nafila amma yin dai farilla ce ba za ka yi ba wannan a fahimtar imam malik da fahimtar malaman malikiya amma idan mun fita wajen malikiya to waɗansu malamai suna ganin alwallah da taimama matsayinsu ɗaya daidai da daidai suke duk abin da ake ma alwallah to ana yi mataimama shi da haka idan ka ce ana iya sallan magarib da isha'i da alwallah guda to ta yawa ma ana iya yi mun fahimta to akwai malaman da suke da wannan fahimta amma dai a mazhaban malikiya ba a yin ce ba a yin sallah biyu da taimama guda ina fatan malam ka gani yawa wa salam Mm. shiwa aika ga aka ce daga abdurrahman danwa mhm ana bi mhm daga abdurrahman dan kasim sai aka ce ya karbo daga daga baban shi sai na ce baban shi ne muhammad ibn abubakar as-siddiq alaikum salam eh, eh, a malikiya mutum yana da janaba baya taba alkur'ani sai dai zai iya karanta alkur'ani shi ma kaga anan imam malik ce hizibinsa sai abinda ya saba karantawa shi yasa can mai alari ne ko mai milele yake cewa zai iya karantawa amma litta'awus don neman tsari su a wurinsu wanda yake da janaba ba wai janaba ba ko alwallah an baka da ta baka ba alkurani shi wannan sun halatta ma mai koyon karatu da mai gyara mashi amma wanda ba koyon karatu alkur'ani ne ko ba malamin ne ba su suka ce shi kada ya taba alkur'ani sai yayi alwalla, to kagan sun ce haka kan alwalla to ina ga kuma inda mutum janaba ce yake da ita Allah samu dace Malam Muhammad shi Abdurrahman ibn Qasim shi Abdurrahman sunan babansa Qasim kasim din shine ɗan muhammadu shi kasim din shine jikan sayyidina abubakar shi wannan abdurrahman din tattaba abubakar ne ka fahimta yawa to alhamdulillah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba da daga baki da inda muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki da halin da ƙasar mu take ciki muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don tausansa da kuma rahamarsa A haka halin da muke ciki na tsadar rayuwa da kunci da talauci da rashin wadata da rashin kuɗi da rashin albarkar kuɗi din to wannan yan uwa musulmai yin haƙuri jarabawa ce kuma dama Allah ta'ala ya ce zai mana irin wannan jaraba wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat Allah ce za mu jarabce ku da wani abu na tsoro da yunwa wa naqsin min al da tawaya ta dukiya shine tawayar tattalin arziki wal anfus was samarat sai Allah ya ce wa bashir sabirina amma kai bishara ga masu haƙuri Allah sanya mu cikin su rayuwa ta yi tsanani ana fama da yunwa din farko dai akwai tsoron shi kan shi muna cikin tsoro idan na ce muna cikin tsoro al'ummar muke nufi ko da anan muna cikin aminci ko da anan da sauki aminci amma an kaje wani wuri suna cikin tsoro kunga muna cikin tsoro sannan ga yunwa na ga wani rubutu da wani yana ba da ƙididdiga ban san ƙididdiga ba wanda alibi ta sosai ba ko a jaraba a gani amma dai a ƙididdigar da yake yi yana ba da bayanin cewa yanzu idan mutum zai yi abinci tuwo wannan miyar kuka ya ba da abubuwan da ake kashewa sai ga shi kowace loma guda daya loma daya kusan tana kama a naira goma sha uku eh loma ɗaya wanda wanda za ka yanko <laughs> da aka ba abin da aka kashe kusan naira goma sha uku cike ka ba loma tuwo na? a ai wannan an ce tuwo miya kuka loma ɗaya ba na? tafi naira sha uku loma ɗaya? a ha malawarsa <laughs> نعم ايه a ko bai yadda cewa duba ɗaya ta fi naira sha uku naira goma sha uku ha ba da kewa malamin sai Eh. a <laughs> ah, to ai idan za a ba da irin wannan ƙididdigan ana kallon matsakaici ne shi ne ake aiki da shi to ba wannan dai dai idan ana hasashen loma ɗaya ta tuwo za ta kai naira goma sha uku to sai ka duba ka ga loma nawa mutum zai ce kushi wannan musiba ce yan wa musulmi wani kuma ya yi diddiga a najeriya mafi karancin albashi an ce talatin ne in mun dauki ma'aikaci ma'aikacin gwamnati to a ce mutum ne yana da mata daya yana da 'ya'ya bakwai wannan naira dubu talatin zai ci abinci da safi ya ci abinci da rana ya ci abinci da daddare ƙididdiga sai ta nuna cewa a cikin kwana uku zai iya cinye dubu talatin ɗin nan to tsakani da allah an maka albashi cikin kwana uku ka cinye shi to sauran kwana 27 mi za ka ci na haƙuri ai ba ya ba abinci haƙuri sannan aka da aka ce to amma rushe wannan lissafin a ɗauka ma mutum ya ci abinci sau ɗaya a rana ya haƙura sauran a dawa na cin abinci sau ɗaya a rana ko shi wannan ka ɗauka kudin nan ba su wuce mashi kwana goma ba a yi maganar karatun yara ba ba a yi maganar sabulun wanka ba ba a yi maganar omo ba ba a yi maganar asibiti ba in ta kama ba a yi maganar yan zirga-zirgar da za ka yi ba duk ba sa ciki abinci kawai wannan to ga al'amuran nan sun yi tsanani kwarai da gaske kamar yadda na ce mu ɗauka jarabawa ce to mu dan ƙara haƙuri kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa bashirin sabiri mu koma ga Allah mai girma da ɗaukaka mai ta addu'a mai ta roƙon sauƙi a wurinsa muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana wannan hali da muke ci. Allah ya yalwata mana ya azurta mu da abin da za mu ci ya wadata mu ga baki mu Allah ko mai iko ne akan haka a ƙarshe akwai wani bawan Allah da ya ce musan ya shi a cikin addu'a akan waɗansu 'yan matsaloli da suka taso mashi a wurin aikinsa yake roƙon musan ya shi a cikin addu'a da fatan allah madaukin sarki ya sanya mashi mafita kuma ya kawo mashi ƙarshen wannan hali da yanayi da yake ciki allah mai iko ne akan haka haka dukkaninmu muna da bukatoci irin namu a wajen allah daban-daban allah ka san bukatar kowane ɗaya daga cikinmu allah ka biya mana bukatunmu ga baki ɗaya na alkhairi bukatunmu wanda babu alkhairi a ciki allah ka musanya mana da abin da zai zama alkhairi gare mu duniya da lahirinmu allah mai iko ne kan haka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhanaka rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin